Ես հայ եմ։ Արցախը իմ տունն է։ Я жила, живу и буду всю жизнь до последнего дыхания жить в Арцахе. Нагорный Карабах – это моя родина, святая родина. I am Armenian and I want to live in Artsakh. Je suis Mariana, je suis arménienne, j'habite en Artsakh. Artsakh est ma maison, ma ville natale et ma famille. Հանրապետությունում հումանիտար խնդիրները գնալով խորանում են, իսկ միջազգային հանրության հասցեական հայտարարություններն ու կոչերը դեռևս գործողություն չեն դառնում։ Այսօրվա միջոցառումը, որ Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի փոխտնօրեն Մարիանա Աբ รา համյանի նախաձեռնությունն էր, նպատակ ուներ եւս մեկ անգամ փորձել գրավել միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Այս ճգնաժամային պահին դպրոցները փակ են, բոլոր ձեռնարկությունները եւ պետական տեղերը չեն կարողանում բնականոն աշխատել, քանի որ անընդհատ անջատումներ է լինում լույսի, գազի։ Երեխաները զրկված են դպրոցը մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություններից, խանութները փակ են, բոլոր տեսակի ապրանքները բացակայում են առաջին անհրաժեշտության, դեղորայք, հիգիենայի բարագաներ, դժվար է հայթայթել սնունդը, դժվար է մեծահասակների, տարեց մարդկանց եւ հաշմանդամների համար, որոնք չեն կարողանում դուրս գալ խանութներ, պահեստներ եւ դեղատներ հերթում կաղնել եւ իրենց անհրաժեշտ դեղամիջոցը կամ ապրանքը ձեռք բերել։ Մարիանա Աբ รา համյանը կոչը ֆրանսերեն է ներկայացրել։ Մենք որոշեցինք մեր կոչով ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ เป զի ուշադրություն դարձնեն արցախցիների վրա, քանի որ ամբողջ աշխարհը լուր է, լուր հետևում է եւ ոչ մի բաժամիջոց չեն ձեռնարկում Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հանդեպ։ Միջազգային հանրության լռությունը զարմացնում ու զայրացնում է արցախցիներին։ Միջազգային իրավունքի օրենսգրքերը միայն պետք եղած պահին են բացվում ու կիրառվում։ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը դիմել է աշխարհին ոչ միայն Արցախի, այլ արդարության ու խաղաղության կողքին կանգնելու համար։ Мой призыв – это клич матерей, это клич детей. Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, ко всем людям планеты – к людям доброй воли с призывом встать на защиту достойной жизни не только народа Нагорного Карабаха, древнего Арцаха, но и встать на защиту мира для всех людей планеты. Потому что Южный Кавказ, потому что Нагорный Карабах – это очаг, опасный очаг для взрыва, для угрозы Третьей мировой войны. Мы не должны допустить новой страшной ядерной войны, и поэтому нам всем надо объединиться. Մենք ուզում ենք ապրել, ստեղծագործել Արցախում, իսկ այս ելույթներով թեկուզ եւս մեկ անգամ ցույց տալ մեր լինելը, մեզ համար մեր հայրենի տանն ապրելու կարևորությունը, որն այսօր վտանգված է, ասում է Saint Planet ավազանկարչության կենտրոնի հիմնադիր Հասմիկ Արզանյանը։ Մենք շատ ենք կարևորում երեխաների կրթությունը եւ մեզ համար ցավալի է, որ այսօր մեր երեխաները պարզապես սովորական կրթություն ստանալու իրավունքի ձերկված են եւ մեզ համար անընդունելի է, որ մեր երեխաները այսօր այսպիսի պայմաններում են ապրում, 41 օր շարունակ Արցախը շրջափակման մեջ պահելով Ադրբեջանը փորձում է սովի կենսական անբարենպաստ պայմանների, ռազմական ու տեղեկատվական սպառնալիքների ենթարկելով մարդկանց զրկել ամենահասարակ մարդկային ուրախություններից, ստիպել երազել միայն խաղաղության մասին։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ապրել մեր հայրենի հարազատ օջախներում, մեր պատմական սուրբ հողում, Արցախում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։